bakotxak be sekretia bat du. Ben kuxelia. Bokan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bona, barkatuko non zu, eh? Zinema zitzegiten hasten izi! Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da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 Baigorri aldera begira jarriko gara gaur, Baigorri nazararen ogoita bostean elduden laurun batean arrola dantza taldeak jauzi ikusgarria emanen baitu Baigorriko ezkerparetan arratseko zortzi terdietan ikusgarri berri honekin arrolak urte betetzea undi bat ospatu nahi du. Ba bere ala, argibide guztiak bilduko ditugu, zurekin, pantxika harran bidea. Irurokoi tamabost urte ospatzen eh, ditu baigoriko ahola dantza taldeak eta urtarako dute jauzi izeneko ikusgarri hau eh, prestatu errepika oroko gean nahi izan dugu eh, jakin eh? taldearen historia zoin den Antion Kurutsari dantza taldeko kideak zehaztu daukuna. Uh, ibilbide luze bat, hori seur da, edutan eta mosturte ez da, ez da guti. zen, bigarren gerla mondela garaian, eh? mila behatzen eta berroita bian. Hor sortu zen, uh, dantza talde bat, etzen ono elkarte bat, baina dantza talde bat, sosa eta ba, sospiska baten biltzeko, eh, Alemanian preso ziren uh, eh, baigorriaren zat, do, eta inguruko entzat. Eta hau zen, uh, urtez urte emeki emeki uh, iraunkor uh, bilakatu, egiazko talde bat, ala, uh, garai batez uh, gerla ondotik uh, da juntaturik uh, garaztarri, garaztarrer, garaziko talde handi bat baita ere eta zaharra, eta irurugo, irurugo eta ama jamarkadan, hor uh, bidarrek eta pixkat bultzatuik eta gazte batzuek nahi baitzuten, berrize eman ziren nola egin dut henkondu eta arrola berpiztu, berriz hasi. Ez da gelditu zela, baina hala, donioan egarazin hartzen zen aizek hau, Eta hor jina hazi, eh, bereziki eh, Nafarro aldetik eta e, dantza erakasle batzu, dantza bat zuen ikasteko, ala lagain dantza eta hola ziren. Eta gero ere erakasle batzu jina hazi, e, ba aldetik, ezbelet aldetik eta bax, hala. E, Larru goia gara ipiskat komplikatuago bat izan da, jolaren zat, hain izgazten gaiatu baitziren, e, Uh, ara, ebe, uh, sortu zen, izan zen eh, kontestazio handi hortan, eh? uh, Euskal Euskara hizkuntza bizi bat, Euskara Eskolegiaren zat uh, lujalde berezi bat, eta hainiz baigorriak engaiatu ziren hortan eta taldekoak, eta hortan taldeak zautu du uh, garrai pixka bat komplikatu bat. Eh? Uh, gazte gutio dantzan, eta batzu engaiatu biziki urrun, batzuk bizia galdu, uh, adibidez popola haipatzen dena, hor zen, eh, ala, gara jartan, eh, arargo jamahkadan zen desagertu, eta ez da sekuran berrizak gertu. Bon, hara, baina eh, beti dantzak segitu du, eta largoi, latan latanoita amaja amahkadan, ikusgarri eder batzu ginak izan dira, Hala, eta gero, bon, belaunaldi berri batzuek hartu zuten segida, eta dantza taldeaz gain, ebe, elkart, nola egan, dantza eskola bat sortu da, edo potxoldu da, latanoita amaja amahkadaren bukaeran, Eta guai, izi garriko dantza eskola da, eh? goi urte berantago, bada egun bat ikasle, ez dakitzen zen kasle, bon bonik hot pixkat, behinan, eh, hala, ni okupatu niz 2000 meka arte dantza, orta, dantza talde hortaz. Uh, bidai batzu, bidai batzu, krainiat edo nik dakita nolako errietarat. Hala, eta egun nahi dugu erakutsi, bela onaldi guztiak hor direla. Saharrak, ni bezalakoak, sahar-saharrak, ni baino zaharragoak, eta gazte-gazteak, guaiko dantza eskolan direnak um, basena faktar dantza taldea, badu berezitasun zerbait, aholak badu zerbait berezia beste uh, taldeekiko? Berezia dena da, eh, irutan oita hamar hamarkadan, sarra ditugun dantzak, lahain dantza bezala, hau, Ipare Euskal Herrian biziki uh, zabaldu direla. Beste gauza bat ere, ez dakit ez dut uh, neoren kontra hori, baina guk beti, beti baditugu musikariak, badu xantza ikaragarri bat, daukaitia musika talde eder bat, eta orduan ikasten ditugun eta emaiten dugun dantzakuziak, da beti, beti musikariekin. Badugu gaita klase bat, biziki ederra, biziki ona, hainiz gaitero, txisturari, ez gira sekulan izan, eta uste dut ez girela oartzen. Zenta kostaldean badira taldea handiago batzu, eta batzutan uh, musikarien ibiltzen dira. Oan beti, ala, dantza eta musika atxiki ditugula, hori, ez dakit son bat den, baina xantza bat da, azteko. Nafajoaren eragina senditzen da, behar bada, hemen gehiago, beste taldetan baino, edo ez baitez bada. Bai, bai, senditzen da, erakaslen uh, eh, eh, ni ene, ene garaian ikasle nintzalaik eta gero eh, dantzako ala, dantza, taldea ere eh, kudeatu talaik, gina hazi ditugu hainitz, eh? bastanetik, marik edo ego nafagotik ere makil dantzen edo paloteos deitzen diren dantza horiek ikasteko, oan aheman hainitz hainitz nafagoarekin. Bai. Bizkitartean, dantzak ere maiten dituzu ez, eh? zuk eh, ikusgarrian ala emanen duzu? Bai, ebe uh, garai batez, sergistek izan da, jolako presidenta, eta unek bazuen gusturi hori, eta Sibiruko Jantzak emaiten unte nahasmendu bat, edo nahasketa bat, uh, eniz bate uh, bere zitua, eh, baina nik ikusten dutan bezala, dantza klasikoa, pixka bat, bada horren perfetasuna, eta uh, dantza tradizionalak. Eta sergistekak bizik emaiten zuen hori, eta erakatsi zaukun, on talde tipi bati, Eta gero kurtsuak segirutu gintuen, maitatu bai maite baiginituen dantza horiek, eta guai, eh, hala, maitetugu, bon, ordan, uh, eh, barka dezatela, zenta ez da purpura gure dantzatzeko manera. Baina, bon, hala, gara batez zibili gira, ba, xibroko jantza maiten jauzia deitzen da eh, antolatzen ari zirezten eh, ikusgarria, hor lehen errepika egiten ari zirezte, nola doazte gauzak, eta uh, jauzia ikusgarria nola definitzen alda, sorkuntza bat edo ezagutzen ditugun dantzak, berrikusiak, berritzen manak, talde osoan. Orduan, errepika hainitz hainitz, eta nik ez ditut denak segitu izan, baina hainitz errepika, biziki, biziki, lan handia galeiten dena, eh? eta oartzen iz, hor musikariak mobilizatok dira, igande, igande zaigira hor, eta bazen lujama betan, eta denak hor dira, zinez, uh, jendea txikia dela taldeari. Jauzia, benetako jauzia erakusten dugu, behoita bitik uh, eh, 2000 eta amazazpira eta limaneko jauzi bat egin dugula, eta hori dugu erakutsi nahi, horan erran nahia edo zer lautazu galdein ez da eh? Bai, zer den, sorkuntza bat denez ere ikusgarria ah. Ene eh, gustuko, eniz eh, ez dut nik eh, ikusgarria pentsatu, benen ez da sohkuntza bat, da gehiago gure ibilbidea. Ze dantzak hasi dugun eta belaunaldi bakotsak emaiten ditu ikasi dituen dantzak. Batzutan nahasiz belaunaldiak, denek ikasi betitugu. Ba, garai ba, berezi batzuetan ikasiak izan dira dantza berezi batzu. Ha? Nahi dugu erakutsi egin dugun bide osoa. Jauzika, halaiko iko gira, jauzi-jauzi, mm, hamarkadak pasatuko ditugu. Eta gazte frango badela eh, jaiten aldut, ikusten baititut hemen gazte eh, aur eh, hainitz, hainitz. Eta hori alimalia da, bi gauzen dako, barnek aldean gira eta erriak txipiak dira, hainitz da, egun eta amar, egun eta bat. Eta nik, eh, ez den, nik eh, biba edo ene xapela kentzen diet erakasleri baitira, baitira gazteak gehienak ez denak, baina hainitz gazte, formakuntza txipi batekin eta behar dute hori denak kudeatut, ez da gutxi horrean biba-biba Ajolako errakasle guziak Bikiarrizko, hemen eh, ahola dantza taldean, erraiten aldugu, eh? jauzia ikusgarriunen eh, apailatzen, prestatzen, ibili zirela lanean, beste batzuekin. Zer da susen jauzia ikusgarria, zer eh, erakutsiko du hunek? Bon, el buria zen uh, gure uh, iotan oita mabosturteak ospatzea. Odeon egin ikusgarri bat egin eta... Hala, izan gira, peskat gogoetan, nuntik hasi behar zen, eta be hasi gira astapenetik historioa eh? landugu eh? gure istorioa eta mm, hortik eh, atera dira mementu azkar batzu eta ala mementu azkarra gara nahi du dantza batzu ikasiak izan zirela eta guretako importantak eh, zirenak ordion eh, erabaki du eh, ikusi bat egitea dantza horiekin eh? ala astapenetik dola jotanoitamo bost urtetan eh, hasi zirelaik eh, hasi ziren bizkaiko dantzetik, eta ala, baxe, dantzak e, eh, berantxau gintziren, hori duan, kronologia hori e, nahi ginen atxiki gure ikusgarrian. Uh, erraiten aldugu belaunaldi guziak badirela, eh? tipi-tipietarik, zaharrenetara ino, denak dantzanariko dira? Bai, helburia hori zen, ara, bada dantza eskola, badira gazteak, badira helduak, dantzari xarrak, eh? eta ara, be, deneri uh, komitalo dugu, eta Hala, egun bat dantzari bai egin du, dantzatzeko, eta hala, hori biziki eder da, zenta badira tipi-tipiak, ez dute honu amak eta beste batzu, hala, piskat, sahtiak, eh, me beti prez dantzatzeko. Eh, erran duzu, kronologia bat segituko du ikusgarriak, hala ere, banatu behar dira dantzak nok zer eman, loturak egin, badalan ikusgarriaren giberean. Ah, bai, bai, bai, hala. Hori biltzen gira gure artean, eh, ala, hasi gira eh, egiten eh, gorilean. Eta, ala, haste guziz biltzen gira, eta guai hastean bizpairu aldiz ikusgarria prestatzeko. Ba, banatu zinituzten dantzak, diadanik adinka edo nola, nola egin duzue? Bai, ala, adinka eta elburia zen, piskat dantzari guziek, piskat behar numrea eman dezaten, ez, ez bakarrik dantzari batzuk, ala, ordean, gehienek eh, ber, eh, ber dantzen umrea maiten dugu, eta hori zen denek eh, parter dezaten ikusgerien. Horeka bat atxikitzia, dantzetan, gero, dantzarietan, mutiko edo neska bezain mutiko bada, nola da edo berdintxu? Bo, berdintxu, ba, dependitzen du, dantza eskolan badira anitz, anitz neska eta mutiko guti, eta gero gazte eta helduetan horrekatia da ba jauzia, beraz, deitzen da ikusgarria, zonbat iraunen du gora bera, badakizue? Oh, Patsatzen dut horren bat erdi uh, bedein, uh, ala, ono, onokoan ez dakigu uh, zonbat irauten din, gaurko repikan kusiko dugu, ba, olako, olako zeit izanen daba. Uh, ja, dantza horien emaiteko jauntziak eta ba, bazin dituzten, jadanik, aholan, nola pasatu da? Bai, jauntzien aldetik, uh, ala, Ba, bada, bada jauntzi eh? e, duela oia, kasika maha ginen e, mimena ikusgahia, eta horretan baziren jauntzi e, anitz eginak, eta ala, ordean, jauntzi gehienak e, guriak dira, eta gero ala, galdintugu ezkerta eskuin e, beste taldeak e, ikusgahia mutatzeko. Eh, eh, musika talde bat gainera baduzu, eh? abantaila handi bat hemen uh, eh, ajolan, bai kantariak musikariak hor direla. Bai, ala, batugu uh, egia arteko ateraldiak egiten dugulaik eta xantza badugu beti musikariak hor ditugu. Eta bon, gaiteroak hor dira, eta ala, hor, dion, hor bat dira apapres uh, amairu musikari. Ge gehienak uh, bekasik dantzariak izan dira denboran, eta eta musikari, eta hori dut, guai utzi dute dantza, me, ez dute dantzatzen, me jotzen dute. Irurgoita ama bost urte, beraz, azaruaren ogoita bostean, ospatuko da, e, eh, larogoi gajenaren zat, beharko da hasi pentsatzen, beti? Eh, bai, bai, batzuk batuzte uste, eh, deia idei batzu. Hala, guai, data, data guziak importantak heldu, heldu dira, hori ospatuko dugu azaruaren oita bostean, eta hala, Gero, bosturten burian beste zeiten dugu, hori zehu. Bada, asteko gazte eta eh, segida jolan eh, oraino luzat zirauteko? Bai, bai, ikusi zetan za eskolan eh, somat gazte den, ara. Batzutan sobera batugu, zinkudeatu kasikai gira, me, bon, marka hona da laike. belaunaldi desberdinek parte hartuko dutela beraz ikusgarrian eta hain Jean-Marie Kruzpeir jankorekin mintzatu gira eta giro berezi bat badela azpimahatu dauku aspaldi hontan aholarekin dantzatzen duenak. Eta bai, ikusgarrian eta errepiketan nolazez eta garantitzua da ere errepiketan dugun giroa elgarren artean, eta gero e-, egia da epe urbilduz, bize, urbilduz bezala piskat pilpilean girela, baina ala, gure artean dugun aheman eh, indartsuak ala, emaiten dauzkigu egalak egan ezake. Zuk zonbat uh, urte uh, eh, dara matzu uh, arrolan, zonbat urtetan hasi zinen? urtetan hasi, eta geroztik, ala, bai, e, bon, dena gutiago, baina e, beti segitzen, eta, ala, beti aholako kide bezala sendiniz, beste lagunak bezala. Eh, emaiten dituzuela ere zuek ere eh, adinekoek eh, zonbait dantza eman aldi? Ordean hartzen gira hartetan, bon, kabalkadak biztan da, gero bon, bastan da luzaz joiten ginen, guai, ala, gero eta gutiago, behinan, ala, baditugu, la, gero nafajoan ere bada, dantzari helduen uh, bat urtean behin joiten gira. Eta, bon, ala, eh, untsa, e, motibatzen gira, beti behar dugula entzina segitu, eta, gero, ala, ikusten ditugu ere gure belaunaldiko beste errietako lagunak, eta, bon, e, egia da, giro bat badugula gure artean. Ikusi duzu, zuk ere arrola ahonditzen, eh, gero eta gazte gehiago diten, eh, dantza eskola bilakatzen, eh, biziki, nola ikusten duzu, eh, angarapena? ikusten dut beti goiti eta behiti, baina beti hori izan gira, egan dela biztanda elkarte zaharrena uste dut baigo gina, Eta ala, beti ordena eta langaitza ere maiten dute biztan da erakasleak, zenta ahazoa da, orai dantzariak ere egiten dute kirola, hain gauza egiten dute, baina bon, uste dut eh, dantzariak direla, eh, burrasoak eh, igorzen bat dituzte, eta bon, burraso dantzariak beren aurrak dantzariak dira, baina bon, idekidura bada, eta izanen da beharrik. Baina ala behar dira proiektuak, eta bon, ahunt da, lehen guk hartzen ginen eh, bon, gehiago egenezake udan diru eiteko eta ikuskizun orokorrak eginten gintuen zazpi provinzietako dantzak, eta orai, eh, ala, eh, gehiago lotua da oinarri bezala basen afarroa, gero ara, biztan dira nafajoa, eta gero ara, orden segitzen dira orduko dantzak, baina ara, dantza garaikidea da nausi orain, baina gu ekanezake tradizionala dugula gehienik eh, nahi eh, aintzinera eman eh, ikuskizun hortan. Erraiten duzu gora beherak izan dira, memento untan eh, gorakada batean aurkitzen da eh, ahola? Baiko puru aldetik uh, oartzen gira, baina ala proiektuak berdira, eh, indak, taldean indartzeko, eta beti da txiki, beti, beti proiektuak eta baino bukatu orduko, ala beste, beste taldetan uste dut gu bezala, gero ala, uaina bezala da, baina bon, itxasua da beti. Eh, hasteko eh, dantzat dantza transmititzen den zerbait da, Jolan, bai, bai. zu zira, zure aurrak ari dira? Bai, ba, da, dantza baina bo eskolegian eta gure oinagia, eta guk dantzan bidez erakutsi dugu pixkat zer ginen, eta uste ohaikoak oaikoak eh, gauza bera dela. Prisan, dena azarbaren ogeita bostean, jauzia ikusgarria emaitea? Bai, bai, bai, ba, biziki pilpilean gira, biziki uros gira, Bek mementuan bost ba, pixka bat, nokmalden den bezala, baina gisaguziz besta edek bat izanen da eta gaua luze izanen da. Edo labur. <laughs> Lujo, beraz, mutiko frango mintzarazi ditugu, baina neskak ere badute leku handi bat, eh? gehiengoan zirezte normalki eh, neskak. Bai, bai, bai, hor, eh, salbua ikusgarrian ikusi dugu, eh, hainez mutiko motibatu zirela, eta ta biziki untsa, fe, hobe. <laughs> Zu uh, txipietaz arduratzen zira, eta erraiten alda, arrolak baduela etorkizuna, badaita txipi anitz. Bai, bai, bai, txipi anitz baitugu dantza eskolan, Eta hor jadio eh, jauzi ikusgajiana, uh, eh, behoi bat uh, tipik uh, partartuko dute ikusgaji horretan. Ez da bate gutxi, eta zu uh, zerg motibatu zaitu tipieri irakastea? Be, nik ere dantza ikaste dut gazteekin, eta be, nik ere nahi nuen hori pasarrazi uh, tipiagoek denbora hartzen duen pasio bat da, baina uh, alde baiko janiz baditu pentsu dut? Bai, hori da, zinez, eh, laguntzen du hainitz uh, eh, eguneroko bizian ere. Hor, <laughs> prestatu duzu, eh, horiekin, uh, ikusgarria, nola pasatzen da, konten dira, ezagutzen dituzten dantzak dira? Ebe, uh, bai, neskak dantzatuko duten dantza, uh, ezagutzen zuten, aldiz mutikuek uh, eh, zailago <laughs> izan da, mutikoen zantzen irailetik hasi gira horiekin uh, irakasten eta baina lohtu dute gauza bizikipoit baten uh, egiten. Batzuentzat lehen emanaldia izanen da, azaroaren ogeita bostean? Bai, gazteetan hor eh, gehien goren zat eh, lehen emanaldia aldia izanen da bai. Memento handi bat, bau zuentzat ez, aldizuek elduagoek, eh, janen dugu, emazte elduagoek, emanen dituzue dantza zonbait, hauetan zuek sortutakoak duela zonbait urte. Bai, hori da, emanen dugu, bai duela zonbait urte, sortu izan zen basan dere dantza, Eta eh, pentsatu dugu, be, irurgaita ama bosturten kari, eh, dantza zahorien behiz ezartzea <laughs> egunean. e, ulertu dugun bezala, sorkuntza, jauzia ikusgarriak kronologia bat segitzen du, ikasi dituzuen dantzak emaiten dituzuen. Hori da, e, ikusgarrian, ikusgarriaren trama izanen da pixkat, be, aholak ikasi dituen lehen dantzak, eta gero be, sorkuntza horietara, eta ikusgarriak segituko du trama hori, demoraren trama hori egun eh, lehen eh, errepika orokorra eh, duzue, eh? biztan dela bakotxa bere alde errepikatzen du, mehor, egun lehena da orokorki, denak bilduz, nola pasatzen da? Be, uh, ez da hain egesaf, denen uh, kudeatzea, baina baina lortuko dugu gauza bizikipoit baten egitea, eta animatzen zio dituztegu denak etortzera, azararen ogoita bostean, ahaseko sortzeak tegitan, bai gorriko ezkerparetara, jauzikus ikusgageran ikustera! <laughs> Itzordua emana, beraz, helduden larun batean, aratzeko zorziak eterditan, baigoriko ezker paretan, jakin aintzinetik txartelak erosgai direla donibane garaziko kuskul dendan, eta baigoriko spar horronoz saltegian, eta ikusgarria aintzin eta ondotik taloak izanen dira, eta bururatzeko ere gaualdia olako deluxe taldearekin. Ba, mil esker pantxika erran guzti hauek gure da ekarririk eta guk hortan buratuko dugu. Gaurko emankizuna hori bai, eh? bai arrola dantza taldea zorion duz. Banera nire besterik ezentzule, nahi duzen arte, Aio. zorratzen hauen iton bidazu Kale izkina hortan neskatsa haizu Bidazu, neskatsa haizu Zure itxurarekin nauzula hitxu Zure itxurarekin nauzula hitxu Etxeak ikirten eta kalera jetxik Ia kamio bat, bertan irentxi Irentxi, hortara jetxi Kearekin jarnasa ez dut eutxi Kearekin jarnasa ezin dut eutxi Traje ez aldatu eta goraka egin Bolanderian pare joan dira harin Bai egin joan dira harin Mutur handia gorik topatu ezin Mutur handia gorik topatu ezin azken koplaren ordez, hor laugarrena, arrastoi gabekoa, ez da txarrena, txarrena, hor laugarrena, urrengo arenate izaten dena, urrengo arenate izaten dena. bakotsak be sekretia badu. Be bai, kuxe bia. Horran zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara, barkatuko nautzu, eh? Zinema zitzegitan hastu mara asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da, Menan elburu ez da eta bost klon, klon edo bost antzeri zinez perfektuak Bada nahi hori, bakizu zubia egiteko gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA